lagunak zuokin otxartagako izadirratia. irratia. Gaur ostira la urtarrilako geita boz, zigarrenakoek itxe egingo dizuegu. Izan eta jesikak inglesoko tartetxoak e, arduratuko dira. Markelek eguraldiaren berri emango digu. Lunak urte betetzen berri emango digu. Eneko eta Adrian asmakizunak esango dizkigute. Itxasnek eta zierrek gaurko albisteak eskeneko dizkigute. Naiak et gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigo, eta ni unai zuen gaurko esatari esango naiz. beraz azteko ingelesoeko tartearekin usten zaituztego. Good morning, Jessica eta Izan. Good morning, friends. You are listening to Chartagas Radio Program. Izan is Good morning, mates. My name is Jessica. Today, Friday, 25, January 2019. Jessica, are you thinking on what are you going to do this weekend? Yes, in my free time I like making things and using the internet. What about you? I like playing football. I also like going out with my friends. When I am at home, I like reading interesting books. Good plans. I also like drawing and I like ride, riding horse on holidays. At at the English class, we are learning about Jamaica, about its food and culture. So I will like to go to Jamaica? Do you know that English is the official language in Jamaica? Yes, that Jamaica, that we Jamaica was a British colony for over 300 years. And do you know it which sport does Jamaica have a lot of champions? Yes, of course, in athletics. One of well known atletes is Usain Bolt. Wow, where is this information? Well, now let's to continue with the radio program. Bye bye. bye, bye. Orain jakin dezagu gaurko eguraldiaren berri. Markel esango dikuzu ze eguraldi egiten duen gaur. Gaur, amar markatzen ditu gure eskolako termometroak. Lainotuta egongo da eta hotz egingo du. Odeiak egongo dira eta auria botako du. Beraz eza astu jaka gela, gero osten zaret eta. Eta jarraian urte betetxeak. Luna, esango dizkiguzu gaurko urte betetxeak. Gaur inor urterik betetzen aldu. Gaur sei ikasle ditugu, ala, Alasne San Pedrok, bi urteko gelakoa, hiru urte betetzen ditu. Adriana Longuk, bos urteko gelakoa, sei urte betetzen ditu. Aizea Carretero, lehenengo mailakoa, zazpi urte betetzen ditu. Eider López, lehenengo mailakoa, zazpi urte betetzen ditu. Kerman, uri arte, bigarren mailakoa sortzi urte betetzen ditu. Sandra Rodríguez, bosgarren B mailakoa, amabi urte betetzen ditu, eta aukera probetsatuko dut aztonetako urteak betetzen dituztenei zorientzeko. Urte, askata, urte askotarako Alasne Adriana, Aizea, Eider, Kerman eta Sandra. Urte askotarako denoi. Thank ikuskizunen tartea dugu. Eneko Adrian esango diguzue ze igarkizun ditugun gaur? Bai, baina lehenago joan den asteko asmakizunen eta, irra, irra, eta irratxaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, kanpaia. Bizgarren asmakizuna, irratia. Lehenengo galdera, garazi. Bigarren galdera, lau gume. Irugarren galdera, esetxi jakin. Laugarren galdera, gozaria. Hona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Irabazleak hausek izan dira. Lenen lehenengoko zikloa irabazlea, bigarrena mailakoa Ane Rodríguez. Bigarren ziklosko irabazlea, lauko A mailakoa Isei Gomez. Hirugarren zikloskoa, bosgarren A mailakoa Denis Cuesta. Hona hemen bigarren azmakizuna, pipitaki papataki, zeote den nordaki. Egunero egunero ateratzen naiz ni, barnean gordetzen ditut albiste ugari. Berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, egunero egunero ateratzen naiz ni, barnean gordetzen ditut albiste ugari. asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, telefonoa ematen dut hitz guztiekin ara. Niri esker askotan garbituko zara. Berri errepikatuko dut, adiegon egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, telefonoa ematen dut hitz gara, ara. Niri esker askotan garbituko zara. Gogoratu, eh? Erantzuna kondo idatzi eta gero postontzira txira bota. Eaz matzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Azier eta itxasni, esango diguzu ez eberri dugun gaur. beste eskualdeetan, Gernika aldean, adibidez baltsa handiak daude errepideetan, eta kontu zibili behar dute gidariek. Eguraldi iragarpenetan esan duten moduan egoera horrengo hobetuko da baina, Gerta daiteke elurra botatzea. kaixo egun on gaur itxe egingo diz dut gripeari buruz. Neguanetan Euskadin berrogeita bost pertsona hildira gripea dela eta eta gainera pertsona asko ospitalean daude. Gaizotasun hau virus batek sortzen du. Larria izan alda ume bat edo pertsona nagusi bat duenean. Sintoma batzuk ditu. E, handia, estula, nekea izate eta mukiak ezin da sendatu, baina botika hartzen bere sintomak pasatzen dira. Baina ez kezkatu gripe ez izateko txerto bat daukagu. Txertoa jartzeko medikoaren gana joan behar zara eta hemen egin jarri alduzu. Baina kontuz, gripearen birusa aldatzen duen ez urtero txertoa ere aldatu behar dugu. orain Urrezko esaldia Entzunari Bera zeukala esan zidan Entzun ondo Bera zeukala esan zidan Ezin duzue ahaztu Aitzaki gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue Bukatzeko Gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu, ernegon. Naia esango du dizkiguzu. Lehenengo galdera, zer kontatu digute albistetan? Bigarren galdera, nori zanda gaurko esataria? Irugarren galdera, zenbat gradu markatzen du termometroak? Laugarren galdera, nortzuk izan dira ingelestartea eman dutenak? Berriro errepikatuko dut adiegon. Lehenengo galdera, zer kontatu digute albistetan, bigarren galdera, nor izan da gaurko esataria, hirugarren galdera, zenbat gradu markatzen du termometroak, laugarren galdera, nortzuk izan dira tartea eman dutenak, Hemen amaitzen da gure gaurko erratzaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin dugu ondo pasatu zenutelakoan, agur! Agur! Agur!